Mirë se keni ardhur në klubin e mëqyesit në Valet e Club FM në 104 edhe në ekranin e Klap tv Mirëmëngjes. Faleminderit <laughs> Jeri, mirëmëngjes ty. Hello. Mëngjes Altin. Mëngjes. Mëngjes Lori. Mirëmëngjes që të gjithëve dhe mirë se keni ardhur këtu në klubin e mëqyesit në Valet e Club FM në 104. Miqdashur, çdo mëngjes me ju sot është data 15. Fiks gjysmë e muajit. Është ditë shumë e bukur. Ah, është vërtet. Është ditë vere. Po bra. <laughs> U bë vap më një herë. Po, do thosha ngrot, po. Mm Më një herë u bë. Po ka qen vap gjatë mm. ditës mm -hmm. të Me shkurtra. I nxorëm ato, tani do t'i nxjerrim përfundimisht, nuk e di se ku i kam. Ne <laughs> kam pa dalë. Po, fondin tim pantallonave të shkurtra. Kam çdo vit kështu, shtoj ndonjë. E ke parasysh. E kam disa, që ti ndroj si mbas rasti, ti e di. Duhet uh, Jo, është mirë. Duhet lërmishmëri. Normal. Duhet, jo, duhet që të herë në rrethar. Në për shkakun. Ti qesh një. Mhm. Në ajo ajo është. Patjetër, duhet të jenë diku ato. Duhet të jenë diku. kam fjalën tuaj se ka punë që sta lejojnë këta, kjo është gjëja më fat për shkakun kur punon në radio. Se në radio mund të veshësh praktikisht çfarë duash. Mhm. Mm Në disa radio ato që janë fare të lidhura me televizionin, siç fatkeqësisht është rasti këtu. Tam. Ne kemi të kufizuar se do dalësh edhe në televizor, por nëse zotishta ashtu, imagjinohet. Mund vish i veshur me çfarë duash, pijamën po duash. Po tani është bërë dhe modë, po ta po veshëre tendenca e fundit, mm. duket veshje si veshje për në shtëpi. Veshja është, po. është bërë, ja po që Gebana ka nxjer koleksionin e ri që duket si si veshje për si veshje në shtëpi. Po. Si gjëra gjumi kështu? <laughs> Pak e shumë, po. Si ti pijamësh gjëra? Mhm. Mm mm -hmm. Se kam para, ma tregojnë çika ata. Mund të krijosh edhe. Se mos kam, mos e kam, duhet se kam shpim plot me ashtu. <laughs> Mendoj se ka banë nga kjo moda fundit. Ma më tregon si e kanë se. Kam ato të mia, ndoshta pantallonat e mia të shkurtra. Mhm. Janë Jan frymëzimi i tyre. <laughs> Po, po, që duan. Se ka punë njëri për shkakun që ti nuk e bën dot këtë gjë. Normal. Se duhet edhe në korrik edhe në gusht veshësh pantallona të gjata. Mirë. Imagjino për uniformat e policisë gjëra. të tjera i kanë i kanë këto. Se po plas deri Edhe kanë edhe pantallona të shkurtra për policin për shembull. Ke parasysh ta çmend me bicikleta ku diun se çfarë? Mhm. Me të shkurtra janë ata apo jo? Po. Kam iden. Jashtë po. Me të shkurtra. Po vetë po, këta që patrullojnë plazhet tani se. A në plazh, po në plazh është normale. Jo. Po mirë, jo vetëm plazh. <laughs> Plazh në qytet. Nice, okay. Vaje se po flasim për uh, kilota tani. Ktu në klubin e mëngjesit, mëngjesi që të gjithëve. Fundjava ishte si ishte? Ishte mirë. Ishte okay. Dje ishte pa trafik fare, dje më bëri shumë përshtypje. Se dje dole pak me makinë dhe ishte një mm, moment i për t'i dhënë makinës në Tiranë, po. Në kuptimin që nuk do shë, në njërën e zakonshme. Të shtunën më thanë, ditën e protestës, të shtunën më thanë që ishte një skandal i vërtet. Trafik. Trafik në Tiranë, po, në një mënyrë të jashtëzakonshme. Ne s'kishte autobus, s'kishte autobus, po nuk gjenin Shumë vështirë për të lëvizur. Mm. Prisje 40 45 minuta, ndoshta edhe më shumë. Kështu që u kokoleps Nuk e di se si se qyshte teksti ishte edhe protesta, por mm. uh, uf. Është shtunë. Mhm. Nëse kaloi është dje, s'ka më të. Jo, kaloi kush ka Kush e kam të ishte në e ke përsërisht nuk është se u andjeu njështë, por... Kishte, e kam fjallë për trafikun. Ishte dhe protesta përësaj. Po. Po. Që shkoi shumë mirë, sepse ishte paqësorë. Nuk pati asnjë ekses, asnjë xham të thyer, asnjë çakmak të hedhur. Mhm. Mm As FIFA nuk do thoshte gjë, nëse do kishte qenë ndeshje. Nga këto model, domethënë. Çdo gjë shkoi shumë mirë, kështu që ishte super. Edhe ishte edhe ajo që Lul Basha vajti bashkë me familjen në protest. Mhm. Si për të thënë që nuk do bëjmë sherrë sa. një ardhur me me gocat, po. Kështu që ishte jo, ishte gjë e mirë sepse jepte E jep të mesajin Kështu që unë jam okej okay. Gjërat që kalonin me pashe Edhe pa Se shiko, nuk duhet tjetë Edhe dit anin që ka njësur edhe një këshu Një luftë e madhe me numrin e Sa ishin, sa sishin, me dronin, me atë Ishin kaj që ishin, anjë që ishin Nejse Rëndësi ka, mendoj unë Bi gjitha edhe se qëfar thuet Në këto gjërat Qar mesajës për cilën Qar mm do mhm. ndodhin më pas Më dhe nga ana politike për shumë Kur flasin Baj mënd Kur t'i gjojnë këto fjalimet e Kennedy dhe këto fjalimet e Martin Luther Kingut. Nuk është puna se sa ishin edhe ai kemi me dron që po e dëgjonin apo jo. Sa ai fjalimi është dëgjuar nga miliona më shumë. Normal. Sa herë që është përsëritur sepse mm -hmm. u mhm. than gjëra që kishin rëndësi. Mendoj unë ajo është më rëndësishme se sa ishin 600.000 apo numri se 7600, sa është opsioni mm tjetër po. Kështu që po nejse ne jemi uh, ne kemi fiksim këtë. Ja, e, e, e kemi fiksim. Gjithmonë. Se kemi ne fiksim, se janë janë jo, ata bëjnë vetë. Po. Po, po. Kjo është luftë politike. Jeri, në fund fare janë janë njerëz pranë PD-s dhe njerëz pranë PS-s që e nisin këtë. Gjën, me sa sa ishte numri. Nuk kemi nuk kemi ne. Ne u shkojmë nga pas. <clears throat> Se ju ke shumë të drejtë. Sa <laughs> shumë duket, sigur ne e kemi fiksim këtë që ne se kemi fare ata jo, kanë. Në fillim e kanë ata, po. normal. Ne pa, po, nuk po. mund ta mendojmë se sa është 6000, është 7000 apo është 1000. Kam parë unë lloj-lloj llogarish që janë bërë kështu, merr të tjetri me vizur, fotografitë <laughs> të beton, fotografitë fotografitë e bulevardit dëshmorët e kombit. Jo tani. Uh -huh. Po, pra sigurisht manifestimet PS-së sa vite përpara. Tam. Që nxirrte Edhe nxirrte kështu, domethënë thoshte për metër katror sa ishin. Po, ishin uh, mund të ishin dy veta për metër katror, diçka e tillë domethënë ai bënda, ja, ajo, shikoi shpatullat atë ndërti. Që nxirrte pastaj thoshte edhe nxirrte numrin e saktë. Sa mi njerëz ishin uh, ishin shesh. Ishte debat shumë i zjarr, sipas njerëzve të apasionuar. Po kjo është një javë re. Nuk ka shumë rëndësi, rëndësi tani ka muzika, mish dashur në klubin e mëqyesit. Do anisim me një këngë që thotë mbaruam? Yes. Okë. Kjo është kënga e parë për sot, ne mbaruam në Java fm në 100 <laughs> pa filluar ende. Mirë are done. 7 12 minuta në këto momente ju jeni me klubin e mëgjesit në valet e klab FM në 104 edhe në ekranin e klab të vëzë e jeri dhe një ka radhen për të nga të reguar Cila është të një e ditës për sot? Cila është të një e ditës për ditën e sot me jebi është nga jebi. Anne Kendallu dhe është kjam Kush? Anne Kendallu Oh, të këzak Shiko, shiko Një buzë qeshje mund të jetë Më e ndritshme se dielli, më e ëmbël se mjalti, më e çmuar se një diamant. Mm. Oh. Ju është buzëqeshje më shumë. Faleminderit Jeri. <laughs> Të lutem. Shumë e bukur. Buzëqeshje e madhe këtë nga ana ime. Faleminderit. Ëm um, 26 gradë dhe temperatura me lartë për ditën e sot me djel mishdashur deri në orën 2 mm -hmm. Ku ka një shans prej 30% që të ketë Vrënsira Vrënsira dhe këshu oh. me bubulima mm. me, E kam me, me vetëtima jeri oh. Mund të ketë një thunderstorm oh. Si shtonë edhe e çuditshme. Po, kështu thotë këtu. 30% janë shanset. Pastaj hapet prap nga ora 5:06. Mm -hmm. Domethënë 26 më e larta për sot, po deri në drek diell, gjithandaj, kështu që tani në mëngjes e keni e keni rrugën e shtruar. Nesër dhe pas nesër e kam prap me me vetëtim ajeri. Ai ai ai. Të martën dhe të mërkurën. Mërkurën. Po. Mm -hmm. Po vetëm. Po Gjithsesi. Mirë bo. <laughs> Ja ku e morët vesh frymëzimin për ditën në sotme Motin Gjithashtu mirë e mirë, derisa do bëhet shumë keq, pastaj do bëhet prapë mirë. Kështu që ju duhet uh, kam përshtypjen unë një chat. Jo, gjatë deri nga ora 1 nuk ju duhet asgjë. Pastaj uh, nuk i jeni normal, pastaj ju duhet një anti kështu, një kundragaz edhe ku di unë, një buroj bërthamore, se do të bien. Kështu. A jam jemi këngë? Okej. Okay. Oh, kujtja të regon E di not për not Edhe kur bëj not E di gjoj Mirë më gjesi që të gjithë eh? Ja ku jeni në Klab FM në 100.4 Ky është klubi më gjesit Klubi më gjesit Kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1718, James Packle, një avokat nga Londra, shpiku automatikun e parë. Në vitin 1776, Konventa e Virginia si propozon delegacionit të Kongresit Kontinental një rezolut për pavarësi nga Britania e Madhe, duke i hapur rrugën kështu deklarimit të pavarësis. Në vitin 1859, Pierre Curie, fizikan dhe kimist francez, lindi në Paris. Ai zbuloi për herë të parë energjinë nukleare dhe studioi radioaktivitetin. Në vitin 1862, Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës krijoi Departamentin Amerikan të Bujqësisë. Në vitin 1918, shërbimi i parë postar botëror filloi midis New Yorkut, Filadelfias dhe Washingtonit. Në vitin 1922, erdi në jet Adil Qerçani, politikan shqiptar dhe ish kryeministër i Shqipërisë. Në vitin 1930, infermierja 25 vjeçare Ellen Church u bë gruaja e parë pilote dhe e përgatitur për raste urgjente mjekësore. Në vitin 1940, filloi të shitej për herë të parë në Shtetet e Bashkuara nailoni. Në vitin 1955, U nënshkrua në Vjenë midis Britanisë, Francës dhe Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik Tratati i Vjenës, në bazë të të cilit Austria rimori pavarësinë. Në vitin 1957, Britania bëri provën e bombës së parë me hidrogjen në ishullin e Pashkëve në Paqësor. Në vitin 1970, grupi The Carpenters realizuan albumin e dytë me titull Close to You. Në vitin 1978, këngëtari i muzikës country Willie Nelson realizoi albumin me muzikë pop të quajtur Stardust, i cili ndejti në listën e muzikës më të mirë për 10 vite me radhë duke shitur më shumë se 5 milion kopje. Në vitin 1980, u zhvillua në Shtetet e Bashkuara kalimi i parë transkontinental me tullumbace. Në vitin 1988, libri më i shitur në listën e New York Times ishte autobiografia e Michael Jackson me titull Moon Walker. Në vitin 1994, ndëron jetë në moshën 88 vjeqare aktori Gilbert Roland. Në vitin 1998, Sony dhe Cher fituan një yllë në rrugën e famës në Hollywood. Në vitin 2003, këngtarja muzikës country June Carter Cash ndëron jetë në moshën 73 vjeqare. Në vitin 2009 doli në treg albumi i pestë i realizuar nga këngëtari Eminem me titull Relapse. Sot është dita ndërkombëtare e familjes. Kjo ditë u shpall nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s në vitin 1993 dhe pasqyron rëndësinë që ka familja. Dita ndërkombëtare e familjes ofron një mundësi për të promovuar ndërgjegjësimin për çështjet që lidhen me familjet dhe për të rritur njohuritë e proceseve shoqërore, ekonomike dhe demografike që prekin familjet. This is Club FM 100.4. 7.24 eu, 24 minuta në këtë moment e jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104 mëngjesi Eri. Mirëmëngjes Blendi. Altin dhe Lori. Hello. um, Kemi gati anagramën për ditën e sotme. Mhm. Kush do të luaj? Le të luaj tani. Anagrama në klubin e mëngjesit. Është një pyetje për uh, shoqen ton Jorin. Kemi mm -hmm. uh, një shoqe, do ta imagjinoni. Jori jo emër do i panjohur, po mm -hmm. i përhapur ka vajza plot që quhen Jori. Pam. Jorida. Jorida. Shkurt Jori tjerë Mm -hmm. Ne do të pyesim Jorin se kë ka kaçur ajo sot. <laughs> Anagrama është Kë kache Jor. Kë kache Jor. Ti kthyedhin e keni nga un, mund ta linim njan, vetëm gërmat përdorni. Oh. K kaçe Jor. 069-2017-222 Dërgonë mesajët uaja Gërmat janë K, E, K, A, Q, E, J, O, R mhm. K, <laughs> K, Q, E, J, O, R E, J, O, R, i letë në thosë e K, K, Q Okej okay. Okay. Luajm për një orë nga Mishtan tek Primi Moçës? Luajm për një orë nga <laughs> për një orë nga Mishtan tek Primi Moçës, po. Okej. ka Kaçë orë? 069-2017-222 Dërgonë mesajtë të uaja um, Ka shumë kërkesa Në këtë skenën politike mm -hmm. Për? Për Dhe tani ka kemi edhe Republikën e Re që ka lindur. Dhe ëm um, ka prap kërkesa midis Republikës sepse duhet, domethënë, të situash. Ëh. Mm. E di çfar? Çfar? Nuk e di. <laughs> E lën fare. Jo, po dëgjoja zotin Basha ditën e ditën e shtunë, ditën e mitingut të po, partisë, po, protestës së mhm. Partisë Demokratike. Dëgjova fjalimin e tij. Ëh. Mm ishte i frymzuar biblikisht, me thënë drejtën, sepse fliste, jo, e kam batalje, Ëm mm. um, kishte kishte frymzim ungjillor madje do të thosha, ë mm. uh, në këtë. Fliste për lajmin e mirë, fliste se si duhet ktheheni në shtëpitë tuaja dhe t'u thoni të afërmve tuaj lajmin e mirë që Republika e Re ka nisur që është shumë i ngjashëm në mm. e kam batalje, Në ato që Jezusi thoshte, shkoni mm tek të afërmit tuaj mbas mbas fjalimit të mal, për shkakun që bën ai dhe u thonin që mbretëria e Perëndis po vjen. Ëm uh, në këtë në këtë kuptim. Edhe e vetmja frikë që un kam është që mhm. që mund të bëhet për disa njerëz pak metaforike. Kuptojmë se kjo Republika e Re, okay. Por është është diçka, është frym, është është diçka e imagjinuar, është diçka potencialisht që mund të vi sepse ai u thanë që a jeni me mua dhe ata i thanë ne jemi me ty. Po. Domethënë po, bashaj i po, pyeti ata. Mhm. Duhet ma thoni tani tha, kam një pyetje, do ta vazhdojmë apo jo? Të që do të jemi bashkë etj etj dhe mori konfirmim nga njerëzit që rrethonin që janë janë gjithë bashkë. Dhe ky ishte një miting i madh, një protestë e madhe. Dhe premtimi i radhës ishte për një protest akoma më të madhe. Që do të ishte <clears throat> ndoshta e treta e vërteta a mm. diçka e kësaj natyre. Nuk e di eksaktësisht. Po realisht nuk e di se sa njerëz e dinë eksaktësisht. E kuptojnë si du, si si duhet ta marrësh, si si duhet ta marrësh. Këtë Republikën e Re për shkakun. Si duhet ta marrësh, si duhet ta kuptosh, si si duhet demokrati ta jetojë sot në mëngjes për shkakun, është e hënë data 15. Çfarë bën? Ne kam patalë. Është E nis ditën me fiskullim. Është është një gjë kështu domethënë, po konkretisht çfarë si përkthehen, duhet duhet të ketë një përkthim konkret, një aksion që të jetë më i thjeshtë, i prekshëm, i prekshëm. Diçka që mund të bënim, domethënë. Thjesht më mendoja. Se ja mblodhën ata, ishin shumë, ishin ishte bukur mm -hmm. dhe ju tha që shiko do mblidhemi prapë. Ok, thanë ata do mblidhemi. Do mblidhemi. Do mblidhemi, <laughs> do mblidhemi. Po pastaj. Nuk e di pra. <laughs> Sepse zgjendi do të bëhen në qershor. Dhe nëse PD-ja po nuk hyn në zgjedhjen, PD-ja po do të mbetet pa deputet. A dhe nuk do të ketë pasaj më Parti Demokratike. Do të ketë Parti Demokratike, do po të jetë një parti jashtë parlamentare. Mm. Po. A dhe humbet rëndsinë sigurisht se është ka më shumë rëndsi kur ke deputet, do jo dalësh aty në kuvend, do flasësh, do thuash gjëra, do bash ndryrime, po. E opozita, domethënë. Kështu që. Mm, mm, pasaj çan not, pasaj do të ketë prap mitingje, protesta. Pa, po, njerëzit kanë frikë që njerëzit do lodhen, do bëhet ka vjen korriku, bëhet shumë vabët bëhet, bëhet. Jo, po do bëjmë pushim ato, do të thonë gjysmë korriku deri në fund gushti yeah. do thotë ikni në plazh, kështu po, kthehemi prapë <laughs> pastaj. Ikni në plazh, pas plazhit. Pas pushimit. Dakor. Mirë. Dakor. Ehm uh, Bruno Mars, unë jam i pashar, Realisht kam kam kam dëshirë të kuptoj më konkretisht çfarë është. Kam frikë se po bëhet pak tepër metaforike kështu. What's it like? Ai uh, Bruno Mars tani në klubin e mëngjesit 7:30 fix. Turn around and drop it for a plan. Drop, it for me. I'll rent beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night. Silk sheets and diamonds, all white. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. I'm talking trips to Puerto Rico. Say the word and we go. You can be my flica. Girl, I'll be a flico promise that I can't keep. I promise that your smile ain't gonna never leave. Shopping sprees in Paris, everything 24 carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest? Is it you? Is it you? Is it me? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby. You deserve it all. I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Set by the fire. mëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Valet e Club e Fem në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV. Hello Jeri. Mirë Blendi. Po Jeri, si do duk kjo kënga që fitoi Euro? Nuk e dëgjova. Euro Songun, nuk e dëgjova. Nuk jo. se dëgjova. Oh, as ti s'e ke dëgjuar? Atëherë e jo. dëgjojmë. Ëm, ehm, do ta dëgjojmë së bashku. Kënga ja vlen Mhm. Mendoj un, ishte një djalë nga Um, Portugalia që e fitoj mm -hmm. A i quhet Salvador Sobral. Mm. Dhe kishte një këngë të butë, të qetë, të vogël, të shtruar. Mm. Po lexoj nga peshku pa ujë ku Tan. Antari Stalker ka shkruar, fitoi muzika, ajo e vërteta. Sepse kështu është shprehur edhe vet portugezi 27 vjeçar kur uh, fitoi çmimin. Mm -hmm. Fitoi muzika thaj, ajo e vërteta. Në fakt kishte shumë zhurmë. Ishte kjo ishte një ndër tre këngët e kënduara në gjuhën anëtare. Mm e kënduar në portugalisht në rastin fjalë. Mhm. Mm Gjithatë të tjerat ishin në anglisht. Sa njerëz mbajnë atë që fjalët e këngës do të thonë diçka, thonë ata dhe prandaj ne duhet patjetër ta përkthejmë anglisht në mënyrë që të komunikojmë përmes gjuhës, që njerëzit ta kuptojnë se po kënduam shqip. Çdo mm -hmm. marrin vesh. Edhe pse sot në fakt në mënyrën se si konsumohen mediat dhe këngët Sot gjërat vinë me tekst, vinë me shpjegime, vin me subtitles mm. po të duash po po ka forma ka forma që ti mund të komunikosh me videoklipin për shumë kuptimin e gjërave mund thjesht të thuash që është një këngë mbi këtë subjekt edhe më një aq mjafton po gjithsesi ëm ehm, um, kështu që janë dy filozofi ky me sa duket i përket asaj që ta këndoj këngën gjuhën e vet portugeze edhe pse nuk do ta marrin vesh aq shumë sa sa po të ishte përkthyer në anglisht Po e rëndësishme është muzika e tij ka deportuar <coughs> te Ka deportuar te. Po. Kështu që a doni ta dëgjojmë? Po. Mendoj që po, mendoj që ja blen. Kjo është fituesja pra. Salvador Sobral Amar Pelos Dois. Nëse e thash siç duhet. Ja ku e keni mishdashur Portugalia në Eurovision fituese. Klab FM. vocês voltar a aprender se o teu coração não quiser se ler, não sentir paixão, não quiser sofrer sem fazer planos sun Podría amar pero Mëngjesi që ti dhe mirë keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e klubeve Fem Miqdashu ja ku dëgjuat ishte Salvador Sobral, Amar Pelos Dois. Ka nga fituese nga Portugalia në mhm. Eurovisionin e 2017 mbajtur në Kiev të Ukrajinës. Po hajde shqyrmë në fund. Hajde shqyrmë në fund, është fjala finale e këti segmenti. E këthejmë nga anagrama dhe një mishdashur me kë Jor jorë. Kë jorë, është një pjëti për jorin, jori e di vetë se kush është. Kë kache jorë. 0-6-19-20-7-12-22 Dërgoni mesajët uaja 0-6-19-20-7-12-22 0-6-19-20-7-12-22 Letë bëjmë dhe një pyetje nga aktualitetim i shdashur okay. Në lajme dhe vëndit ton Pra um, Kemi folur protesta e mm. opozitës Të tjera që do të vinë Të tjera takime Sot i bashkët do dhe Transicion do tranzicion, por e do të till. Si? Si? Okay. 069 20 70 222 069 20 70 222 069 20 70 222 Ka kërkuar pra një tranzicion të kësaj natyre, të til. Si pra? E kështu. <clears throat> Po lexoj nga një shoku im ish uh, uh, Altin. Po. Nga Gjergji, i cili jeton në uh, DC, në, në Washington DC. Mhm. Mm të Shtetet bashkuar të Amerikës. Edhe lexoj një status uh, të tij ndje. Tani janë bërë 13 orë. Nga Gjergji shkruante sapo kam zbuluar dhe do. Thoshte? Mhm. Mm Më mirë vonë se sa kur. Edhe unë që qesh Më është një gjë që ndodh ndonjëherë kur po. Nuk të qëllon të dëgjosh radio franceze Kot na si koti. Se kur e dëgjon një radio franceze Kot na si koti, mhm. Rastësisht mund të zbulosh të do. Nuk janë shumë të njohur në fakt. Ja, jo, Por ai i kanë zbuluar tek Die. Paper and Sound. Ah. ah. Ti ke përdorur numrin e fundit? Po, Aba? jo, nuk e mbaj mend çfarë numrin, po e kam përdorur. Po. Mund të kenë qenë edhe i tregja e katërt. Sepse po më thotë që vit Paper and Sound thotë më pëlqen Qamet. <laughs> Kështu shkruan në gjëri. A ty pa këta thotë. Do. Është vend i mirë për të zbuluar muzikë. Edhe poezi. Edhe poezi sigurisht. E falenderoj pra në mhm. zemrë. Mhm. O, a i zdi që fare? Po, po, a i se di. se po. ka i den, a i se ti, kushe Po, mhm. nejse, ndoshta, E falenderojmë kështu. Dhe i shkruaj unë që të falenderoj <laughs> nga zemra i i the dove. Po kemi ne, kemi, po këtu kemi the dove? Po kemi një dove. Me çfarë fjala ë uh, Paper and Sound më është dashur është një vidcast, një videocast. Mikson muzikën dhe poezin. Diana dhe Altini e bëjnë bashkë. Është shumë gjë e bukur, me të vërtetë gjë shumë e bukur. E mund ta gjeni në Facebook edhe në vende tjera, po të kërkoni Paper and Sound edhe në Vimeo. -hmm. Edhe në YouTube apo jo? Ëh. Mm Edhe në Vimeo, edhe në YouTube. Po në Vimeo kam përshtimin në një më i lartë. Po, normal. Po, se Vimeo lejon të ketë më HD-ra, e kështu gjërash, domethënë. HD-ra. Është më HD në Vimeo. Po paper and sound, që sepse është letër, pra poezia dhe sound është muzika. Ëh. Mm Po mënyra se si vin bash pastaj, edhe është e gjitha një rrjet, fillon mbaron. Kjo është kjo është problemi që nuk di se ku, domethënë është ajo që të merr me vete dhe <clears throat> dhe nuk dalon po. gjithkohës, po. dhe të fut në një dimension komplet tjetër. Është bukur. Mm. Më ka ndodhur edhe mua. Disa herë madje. Kështu që ju a nuk, rekomandojmë, nuk ju e rekomandoj fort. Më ka të do e gjemi të mm, që do të gjemi <laughs> mm, nga dhe On my shoulders? A të I Apo stay? On my shoulders. At last. është një tjetër? Ka disa ne on my shoulders kemi luajtur zakonisht. Pse jo ta bëjmë me sosi zakonisht? Na pëlqen. Edhe për kohën është fikse. Është fikse për kohën. Kta janë dhe domi ish dashur Dhe do si nota muzikore do Nga Franca në radion Tuaj.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 Um, mund keni dëgjuar për uh, mm. një virus i cili ra e u hap javën e kaluar mm -hmm. deri nga kam përshtypjen e India premtja në 99 vendet botës. Atë do të tregoj pak për këtë virus se si funksiononte në internet. Në internet ah, sigurisht. Pa. Por uh, pyetja për ju është kjo. uh, si quhet ky virus? Mhm. Mm Okej. Okay? 20 Ndërko kam i fitu e në lidhje me kujtësin e parë është pa. Po. Anduela që thot të but Një tranzicion të, të but. but Bravo Anduela është e sakt Imbaron numri me 999 Ka fituar 2 bileta për në Cineplex Po 069 2070222 është numri ynë. 069 2070222 ky pra virusi më i dashur cili preku 75000 kompjutera në 99 vendet të botës. Mm. Ka qarkulluar 2-3 emra për të. Po cili do për këtyre që ju të bani mend, do të quhet. Okej. Okay. Okej. Okay? Tani flasim pak për këtë. <clears throat> Kan qenë spitale, institucione, kan qenë kompani private me shumicë që e kanë ngrënë. Ato që e kanë ngrënë, si thua, nga ky virus, dhe sigurisht që të hapet një virus që të infektojë kompjuterin, duhet fillimisht ti të hapësh diçka. Mm -hmm. Dhe virusi fsheh natyrën e vet në diçka që mund të duket sikur është një foto për shemb. Mm -hmm. Edhe ti e hap atë, po ajo nuk është JPG nga mbrapa, por është Excel, Excel, si thua da, ekzekutiv pra, mm -hmm. që ekzekutohet dhe hapet dhe pastaj virusi infekton kompjuterin. Por shumë njerëz Në total, pra tham 75000 kompjuter mendohet, sipas kompanisë uh, sigurisë kibernetike Avast, rreth kësaj shifre ka qenë numri i infektimeve. Gjenin këtë altin. Shikoj këtu. E kam tek peshku pau një foto. Kjo është çfarë njerëzit shikonin. E thoshte, "Oops, your files have been encrypted." Kjo është mesazhi i parë. Dhe ky mesazh vinte në gjuhë të ndryshme. Është një tabelë e ngjashme identike pothuajse për shkakun në Spanjë e shikonin në spanjisht. Po, në mesazh ajo mhm. identifikon se cilën gjuhë ti përdorën kompjuterin tënd dhe ajo pastaj përdor të njëjtën gjuhë për të folur me ty. Por ideja është thotë, nëse ti të gjitha fajlet e kompjuterit tënd janë kriptuar, të gjithë ah. dokumentat. Mhm. Mm Tani thotë, nëse doni që të dekriptoni disa si provë, mund ta bëni duke shtypur butonin dekripto. Mhm. Por nëse doni ti dekriptoni të gjitha dokumentat tuaja, duhet të paguani. Do duhet të paguani. Mhm. Do duhet të paguani, thoshte dhe shuma ishte 300 dollar amerikan në Bitcoin. Mhm. Është kjo moneda digjitale e pa gjithmonë kështu ndodh. Po në Bitcoin sepse në Bitcoin është i, i pa kështu që ti nuk i kap dot përmes Bitcoinit. Ëh. Mhm. Dhe thoshte, ke 3 ditë kohë me këtë çmim. Me 300. Nëse kalon dita e tretë, çmimi bëhet 600. Uh. Dhe ke 7 ditë kohë në total, sepse nëse mbas 7 ditësh ende nuk e paguar, mhm. në atë kohë çmimi do jetë 600, ditën e 7 sigurisht. Atëherë gjithçka fshihet, përgjithmonë. Mm -hmm. Dhe ti nuk merr më kurr fotografitë Çdo material, çdo material. Çdo material. Pra nëse nëse ata po juajnë për këtë, nëse tek njeriu ka ka materiale të rëndësishme, atëherë ky do dojë që të paguaj. Normalisht. Sepse ja vlen dot ai 300 dollar për fotografitë e fëmijëve të mi. Kujtimet e familjes, a kupton se çfarë? Njerëzit do paguani edhe shumë më shumë se aq, kështu që ë uh, apo shuma 600 pastaj nëse dy fishohet. Është prapë brenda limitit të se s'po kërkon nga Kjo është një formë pra për të marrë 1 milion dollar, po. Mm. Si doktor Ivo. Ose më saktë për të zhvatur lek. Patjetër. Po, shikoj se është interesante. Në në Britaninë e Madhe infektojnë shumë nga kompjuterat e asaj që quhet NHS ose National Health Service, që është shërbimi mm. kombëtar i shëndetit atje. Po. Edhe edhe mjekët e kishin të pamundur që të kishin akses, vinte një pacient për shembull, ishte me urgjencë Mhm. Edhe ata shikojnë që çfarë ka ky, çfarë ka ndonjë alergji, çfarë duhet marrit, mos është me ndonjë mjekim, çfarë doza shka, kupton? Po, po, po. Nga se s'mund të vuan, ajo është gjithë online, s'kishte akses. Kështu që ishte shumë e vështirë për mjekun që të merrte një vendim, por shumë nëse pacienti se çfarë të bënte. Po, mm. se çfarë të bënte. Ta paguani pjesë. Pra, kthehet, kthehet në dua të them që kthehet shumë e prekshme, bëhet shumë e prekshme shumë shpejt kjo siguria kibernetike. Mhm. Prek një tetë njerëzve. Ëm. Edhe ka qenë një vegël, thon këta e NSA-s. Ky virus është një virus i cili është bërë nga NSA-ja, nga National Security Agency e e Amerikës. Tam. Shërbimi i sekret pra. Dhe uh, para para një muaji fiks, në datën 15 prill, këto vegla, këto mjete të NSA-s, këto mjete që janë për të hakeruar në Windows, për të mm. futur në kompjuter, u postuan online nga dikush. Edhe u morën pasaj nga nga njerëz që nga njerëz të tjerë. Dinti përdorin. Pra këto janë si thua Chelsea Digital që mm -hmm. nëse ai ai ka i ka bër. Po, po. Ai është Chelsea punuesi. Po tani ti marrin të tjerët edhe ti përdorin si duan, sepse ata njerëz që kanë bër këtë gjën janë anonim akoma edhe sot kësaj dite. Arritën edhe aksidentalisht dhe ky ky sulm u ndalua. Mhm. Mm por do të ketë një sulm tjetër shumë shpejt. Po, do të po, ketë pra, me siguri. Do të që do po. të jetë shumë i shpejtë sulmi tjetër. Po, do të ketë një sulm tjetër dhe dhe me në shumë me, më shumë vende të përfshira. Patjetër, se mm. synohet për më shumë, po ideja është këtu. Nëse ju po përdorni një sistem Windows tani dhe nuk e keni përditësuar këto kohë të fundit, mm -hmm. sepse Windowsi ose Microsofti e kishte rregulluar defektin. Kishte një dobësinë në Windows që lejonte këtë, po, që të futen. Hakun që të mm -hmm. ndodhte. Mm -hmm. Por Windowsi në në Arnën, kështu i quajnë këta, The Patch. Arnon Arnën e e muajit Mars mm -hmm. kishte bërë një update që e e rregullonte. Por kush nuk e ka përditësuar kompjuterin që nga muaji Mars, nuk e ka marr këtë këtë update, këtë, update, këtë patch, këtë Arn që okay. ka bërë Windows-i, kështu që e ka akoma vrimën nga ku mund të futen, mm -hmm. që sot ndoshta. Që duhet të keni kujdes me Windows. Wow. Ti keni të përditësuar sistemet. Jo të lëna pas dore. Edhe po të shikonsh, për shumë, që ka prekur? Ka prekur kompani të mdhaja, ose kompani shtetërore, mm -hmm. ku zakonisht janë edhe sistemet pak më pa. Po. të lëna, pak më të vjetra, pak më universitetet në Kinë ka prekur shumë. Be careful. Ka kaçe jor është pyetja për ditën e sotme në anagramën ton K E K A C E J O R. Ka kaçe jor 069 20 70 222 I feel it coming tani në klubin e mëngjesit nga The weekend dhe Daft Punk. Ora është 7:57 minuta. Mëngjesi Jeri. Mëngjes Blendi. Mëngjes ju. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes cuz they never tell me lies. can feel that body shake and the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run. I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone. the perfect time. I'm just trying to get you high. fade it this touch. You don't need a lonely night, so baby I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want. You've been scared touch and it can set you free. We don't have to run. as I always do I turn around cause it's time to go Mirë mëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit Madness, mishë dashur me Never Knew Your Name Ishte kënga e pare orës 2 Në më FM në 104, ora 2 është ora 8 Mishë dashur në radion ton <laughs> Nëse seni akoma të hutuar, prisni dhe pak Mirë mëgjesi Këka që jor Këka që jor është ta në grama për sot Këka që jor Edhe përgjigja, Dhe përgjigja e saktë është kokëtqarje Kokëtqarje oh, yeah. E ka gjetur i liri i pari I mbaron numri me 415 Ka fituar orën nga mi shtan Premium watches Të lumë të Bravo i lir I lir Këka që e or. Këka <laughs> që i jor Kokëtqarje Mhm mm Ndërkohë kam një fitues tjetër, me shemit e fituesit, Wanna Cry, bë ishte virusi. <laughs> është Andi i pari, mbaron numri me 271. Oh, ja, Andi, Andi. Ka fituar dy bileta për në Cineplex. Wanna Cry pra është virusi. Mbi 75.000 kompjutera të infektuar në 99 vendet botës të kyqura mishdashur nga hakerat panjor, cilët kërkojnë 300, edhe nëse nuk paguan për 3 dit, ajo bëhet 600 dollar. mm -hmm në mënyrë që ti të marrësh mbrapsht akses të kesh edhe një herë dokumentat e tu, fotot, videot, gjithçka, gjithçka. Mhm. Mm, mm. Pak të që i kanë dhe një mm. zgjidhje se ka dhe raste që si merr me fare. Oh, ja, ka raste, po kur tikin dritat. Për para bëhet. Virusi është një virus ose sh çka quhet, kështu që. Erë në fundit pastaj ikën fare ajo. Bzz. Ai është më i rrezikshëm po, akoma. Digjet komplet kompjuter. Kur hyn në shtëpi ka vetëm një erë të djegur. Një tunaj. Nuk i merr më kurr, nuk i merr më kurr, nuk e ndizet fare. Nuk ka fjalë. Po. <laughs> Është dorë me një. Oj oj oj. Mirë, ehm um, Altini ka të mbartur nga dita e premte këtu në klubin e mëqyesit. Cenzurën e tij. <laughs> është një fjalë të cilën ai e ka fshir gjatë një klipi miqdashur. Ëh. Altini ti pëlqejnë shumë këto. Programet me shkencë, me historira e me gjëra. Vetëm që e ka fshirë një fjalë dhe ne do ta gjejmë se cila është ajo fjalë. Dhe është e mhm. vështirë. Që është absurde, mm. sepse do ta gjejmë ne, po. <laughs> Kur i vënë një çmim pastaj, njerëzit mirë kuptohen. Mm -hmm. Po e gjetët keni një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. E thon, "Po, okay, okay, do marrim pjesë." <laughs> Ha, tani ka kuptim. Atë ta dëgjojmë kur dy kundërshtarë të vjetër përballen kok me kok. Konflikti është një luftë. Konflikti është një luftë. Jo jo <laughs> Shumë e vështirë duket, por jo e pamundur. Por jo e pamundur. Shumë e vështirë duket, por jo e pamundur. 0-6-9-20-7-12-2 0-6-9-20-7-12-2 komplikuar. Pam pam. Lori mirëmëngjes. O mirëmëngjes. O mirëmëngjes Lori. <laughs> Se kam dëgjuar fare Lori sot. E ka bër me lek. E ka bër me lek. Po. <laughs> Dhe se ti ske ske lezuar me mend po hapi emailin ieri. <laughs> Se sa po i kushtove radio Scrap FM 500 lek. Dhe po dhe po pastaj bëhet 600 si ishte virusi. Kur kalojnë pas 3 ditësh. 3 ditë Lori. Dert Premten. 3600 jemi deri këtu. Sa qeshin. Reja po duhetra. Po. Po, Këndoj himnin tash se e ka pa 10. 4100. Si si prap 4400. 4400 shkruaj. Mirë, me të reja <clears throat> na ka të shtrenj. Kështu që Qështë e bëjë si të bëshjeri Mi më gjithë si të gjithë dhe ju duham shumë Kudoj që t'jeni Ne tani ju përshëndesim me muzik nga Mr. Probs, miqdashur Kjo qëtë Waves, Valet është remixi nga Robin Schulz Schulz, me shë, jo me zhë Jeni në Klab FM në 100.4 Ky program quhet Klubin Gjesit Klubin Gjesit my face above the water. My feet can't touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting.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 Kemi ngecur. Por nga çet uja dhe kthesa e rinasit, duhet të ketë ndodhur diçka, ata nuk e dinë. Nga çet uja deri te kthesa e rinasit. Po. Jemi po thuajse të ndaluar. Oh. Mm. Mm. Po ndoshta e kanë po ndaluar policia, po të ndalon, të ndalon njëri kot. <laughs> Po, mund të kenë thënë hap krahun ti, edhe duhet të ketë ndodhur diçka, besoj. Shpresojmë Shpresojmë kaloj shpejt, shpresojmë të jetë të jetë okay. Ti po shkoj njëri për shembull, isha atje duke shiruar siç thash Tirana me pak trafik. Mm -hmm. Po. Mhm. Në makinë njëri me furgon. Ç'po bënte? Ëh, uh, po merrte përpara gjithë betonat e mm. bashkisë andaj nga rruga e drejt sheshi Shqiponia. Kjo që lidh si thua zogun e zi pa. Po. me Po, bulevardit bulevardi po. Dritan Hoxha? Po, po bulevardit Dritan Hoxha. Po, janë janë ato, janë ndar ato korsit që janë për autobuzët, Autobus, i kem po, që janë të po. veçantë kështu. Mm. mm Dhe ky Robi ishte me një furgon Benz nga këta, plot me kalamaj me qira fjala. Oh, plot me fëmijë. Ëh uh, dhe ishte duke jetë kështu, tull, plum pushka. Plum pushka. Dhe wow. në domethënë në një moment mendoi që po futej ande nga ana e autobuzit. Mm. E kupton? Pastaj ndroi mendje. Po ndroi mendje shumë vonë edhe e preu u kthye prapë se tuaj majtas, po ndejun po, atë korsinë ku janë të gjithë makinat. Mm -hmm. Po ajo rrota e dytë e krau djath tani më ishte në trajektore për të kapur këtë kërpudhën e verdh që po, po, po, vendos bashkia ti për të ndarë. Ajo kërpudha u ngrit në ajër, nuk kisha parë ai betonin kërcente 1 metër në ajër është ti. Dibidim dibidim siç kërceu dhe furgoni vet, po pastaj ai vazhdoi. S'ndaloi fare për atë. Edhe kur i pashë ishte edhe plot me fëmijë, domethënë, dikush i kishte nisur fëmijët nga Po po ktheshin, po ktheshin. ishin nisur për të kthyer domethënë. E tmerrsh. Nuk e di se nga ishin. Shkodër, Lezhë, Laç, diçka domethënë është ajo që. Drejt Veriut, po shkonin por por me kështu me 2 bitym, 2 bitym. Edhe edhe e shikojnë që ata betonat janë edhe si ishte i vetmi. Shkëputen vazhdimisht të njerëzit se ndajnë mendin domethënë. Dua ta shkel rregullin, dua ta shkel rregullin, dua edhe pastaj ja fut betonin me. Po, po. Edhe kërcenar pa. E frikshme. Ëm kemi Eldin tani më zgjashur i cili do na informojë mbi situatën në trafik këtu në kryeqytet. Ndërko, lidhemi me ta Good morning, Blendi, good morning Good morning, um, Eldi, how are you this morning? Mirë, Blendi Mirë, <laughs> mirë Po, da, rëmë, Blendi, rëmë po, Të titanë, presim Qa do më thënë kjo rëmë? Një po për trafiku oh, jo, jo Aktualisht po, po përjetoj trafik po kaloj tek ura e rrugës Elbasanit mm -hmm. nga bulevardi Bajramthuri nga nga dëshmorët e kombit drejt kryqëzimit në rrugën Elbasanit shumë i bllokuar trafiku duhet të paktën të afroj në semaforit mbi 15 minuta kemi trafik të rënduar në pjesën tjetër të Unazës nga isha të shëja drejt kryqëzimit në rrugën Elbasanit po ashtu si aksi kryesor me shumë prurje drejt qendrës së Tiranës, mund të them nga fundi i murit të ambasadës amerikane mm -hmm. deri tek kryqëzimi i rrugës Elbasanit të duan aty mbi 30 minuta. Çfarë thua? Ka ndarkuar. Po po. Një anë në frikshme sot, mund të jemi pjesë unazës poshtme me situatë trafiku rruga Suleman Delvin ai rën për 30 minuta. Prap një pjesë pjesë unazës nga gjykata e rrethit Tiranës me trafik të rënduar drejt Vasil Çanto, ndërkohë që aksi kryesor i rrugës Kavajës drejt pallatit me shigjeta i bllokuar, lëvizja nga ish parku autobusave drejt kombinatit është me trafik të rënduar. Edhe u Nazaret pjesa e semaforit fundit që mund t'i afrohemi nga rruga Teodor Keko drejt Çishit Gjiponës është e ngarkuar vetëm në pjesa u Nazës tjetër sipër me kryqëzimin spitale problemi i madh me problemi i madh të dy kryqëzimeve do të çfarë. Për momentin pozitiv është lëvizja në rrugën Bardyl, në unazën sipërme që po vjen. Çe do? Do si të zhvërdat brenda rrugës Bardyl. Sa tani kemi do të jetë ngjitur. Unazën sipërme. Ose të marrësh një banim rreth porcelanit dhe mund të rrish andej. Po, mund të rrish andej. Andej është mirë. Fresh. Rrish nga fresku. Faleminderit Deldi. Faleminderit. Çao, mirë pafshim edhe në fshatra, miq dashur, nuk ka fare trafik, mundet. Trish rahat atje as zhurmë as Mirëmëngjes edhe mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:23 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me jeri Bashkë me Altinin. Good morning. Kemi edhe Lorin. Mëngjesi. <laughs> Faleminderit Lori. Mirëmëngjes Lori. Kam merrë mend apo. Ja dolëm. Më mm, mm. ka t'i dikush një çfarë? Po më ndonë që një nga t'anë tan dëgjues. Ka tërguar një tingull misterioz. Në fakt është një video e një tingulli misterioz. Që e ka bërë ai? Që ka gjetur ai, po. Ai ka gjetur. E ka gjetur ai. Po duhet ta gjetë unë, mhm. se kam diku në telefonin tim. Edhe ma propozonte si një gjë që mund ta bënim sot për dëgjuesit. Dekor. Ti vinim me ta dëgjonin këtë. Mhm. Është është interesante vërtet, kështu që do ta do ta gjetë do t'ua do t'ua luaj pas pak këtu në klubin e mëqyesit. Ndërkohë dëgjojmë. Boni gati për një mister. Po ieri, po. Dëgjojmë edhe një herë çfarë thon Pse jo? Un jam dakord. Patjetër. Mm -hmm. Faleminderit. <clears throat> Dëgjoj kur dy kundërshtarë të vjetër përballen kok me kok. Konflikti është një luftë 0-6-19-27-12-2 Dërgonë mesajtë të uaja 0 6 Kemi thërë një kontrol të plot nga spitali Amerikan mm Japim dhe dy shisha nga kantina Japim dhe dy shisha nga kantina Mos bëhen shumë kam frikë Apo s'ka problem. Okej, okay, mirë. Atëre, edhe dy shishe nga kantina. Një kontroll i plotë mjekësor në Spitalin Amerikan. Dy shishe nga kantina e pijeve Gjergj Kastelli Skënderbeu në Durrës. <clears throat> Për të gjetur se çfarë lloj lufte është kjo që Altini ka mhm. censuruar. Dijoni pa. Kur dy kundërshtar të vjetër përballen kok me kok. Konflikti është një luftë. Mmm. Konflikti është një luftë. Është një luftë. Pika pika pika. Donde estás Yolanda? <laughs> Estoy aquí. Donde estás Yolanda? Amin Rambyrën tani me I need you në klubin e mëqesit. Oh yes sir. Mirë mëngjes të gjithëve. 15 maj, ditë e hënë. Mëngjesi Eri. Mirëmëngjes Blendi. Mëngjesi Altin. Mirëmëngjes. Mëngjes Lori. Oh Lori. <laughs> Mirëmëngjes të gjithëve. Na na na na na na na na na. Po pse ka trafik me qira fjala apo? Po do po- të marrësh akoma Lori, do të merret vesh shumë shpejt. Sepse të gjithë duan të shkojnë diku Lori. Po për sot e paskalë. Për sot në mëngjes është. Për sot pra. Është e hën Lori. Zakonisht e hëna kështu është. Ëm Po shkoj këto mm. gjërat e mrekullueshme që ieri na vendos në faqen tonë në klubin e mëqyesit. Çfarë bësh po këtu? Si një njerëz për shembull mm. ka mm. shëruar azmën e tij. Dhe jo vetëm. Me një dietë të jashtëzakonshme, ka rënë shumë në peshë altin. Ja një sekondë, kur ta dëgjosh do duash edhe ti një gotë. Na jep. Ma ta jap. Sa jap do të do t'i japësh ti vetes. Pa, Apo jo, duhet ta përgatisësh vetë. Po duhet ta përgatisësh vetë. po sa ta shikoj një herë Po, po dëgjoj një herë. Po, okay. Dëgjoj se do të <laughs> Jo, ma jep ti. Okej, okay, mirë. Shikoj, ky është personi. 54 vjeç. Ky është personi që edhe edhe në dukje, po ta shikosh për shkakun si foto. Mhm. Mm Ami, mm -hmm. normalu duka, fashë se ishte keq. Jo. Ja, e ka emrin Dave Murphy. Mhm. Mm dhe ka humbur shumë pesh, ka shuruar siç ta blendi sundjen e tij azmën, mhm. por me një metod jo të zakonshme, sepse ka një dietë shumë strikte. Çdo ditë duhet të konsumoj një dietë me grapefruit, si themin në shqip grapefruit. Nuk e kam gjetur asnjë. Qitro. Qitro, okay. Në Qitro uh, po mund të haj 2 ose 3 herë gjatë javës patate të skuqura, jo më shumë, mm. dhe çdo ditë altini duhet të konsumoj urinën e tij. Oh. Ky e ka bër këtë ky kështu? Ky e ka bër. E ka për shumë vite po, Lori. Okej, okay, nuk e nxjerr mend. Kjo duhet <laughs> e e mund ta fuzosh frigorifer ieri. Ta ti e ke bër Lori, Lori, Lori. Dikur Altini e fuste në frigorifer. Nuk është bira ajo domethënë. Jo, është urina e tij Lori. Ai e pi me një frym. Një kodë e madhe ujë mish dashur. E ka nisur të thonë tot vite më parë. Ah! <laughs> Oh, oh my god. Ja, 6 vitesh. Ç'së nxjerrti këto? E pra, e ku pjesa më e bukur, çfarë bën Lori? lori. po jos. Ja ta kthejmë ndonjëherë. fal Lori, po ai theu me fund edhe ne skemi. Sa shpejt tingull mund kemi dhe tingull? Patjetër, jo. ai flet dhe tregon. Um we my glass. Um drink most of it. Uh leaving a little bit at the bottom and uh, yeah, I'd wash myself with it, and that's uh, essentially yeah. just pouring a little bit of palm oil oh. and massaging it in. Oh. A creepy brush. Mm. <laughs> okay, the benefits. Of, uh, Çe ka bluzën e grisur aty çka? Jo, jo. jo. E kam me shumë stampa me gjëra. Se është cool, është me është me të rend. Me të vjetrën përsa i përket vetëm mjekësisë. Lori ka 6 vite që e konsumon çdo ditë. Çdo ditë Lori. Ai ka shkruar Lori. Një god me urinë me urinën e vet e oh, ka shkruar çdo oh, s'mundi, pra, dhe ka humbur sa sa peshë kishte humbur? 50 kg. 50 kg më lal. Ëh. Mhm. Sa kg do me radhi? Dhe thot që unë ndihem më gjallë se kur ndonjëherë në jetën time. Ka shpëtuar, ka shpëtuar. Kështu që konsumoj shumë pak për të bërë të thirr. Jam këtu. Jo, po, shikoj. E piu edhe birrë. Jo vetëm që e pi. E di çfarë ishte tjetër interesante, jo vetëm që e pi. E fto, e thonë pash gota ishte e ftohtë më shumë. Po, se mund ta e ftohtë po po dhe gjithë herë do të thotë. e përdor blendi edhe për të pirë, edhe për të ular. <clears throat> Edhe për të ular, pra, po. Po, çdo ditë ai lahet sepse mendojnë që lufton edhe edhe gjëra të tjera. Po. Edhe plakje, nëse më se ky s'ka ka shumë sa ta përdorë edhe për të larë po hajtë Mirë, nëse ai për ata që s'e shohin është 40 është 54 vjeç duket si 44. Ja, po, kjo është e jo, vërtetë. Edhe e piu me një frym, na kënaqë. Okej, okay, mirë. Faleminderit. <laughs> Na shkëtoi. Na po, shkëtoi. Çfarë kë? E pra e tham citro edhe 2 ose 3 herë gjatë javës. Citro pa të skuqur. Kjo është dieta e tij, nuk e ndryshon asnjëherë. Nuk konsumon diçka tjetër. Ka frikë edhe un po të haja vetëm citro. Do i humbë 50 kg. Normal, është diskutohet. Sa të bëj djathë këtu. <laughs> Kthehemi pas pankrunë Tani është ora 8:32 minuta. Love My Life nga Robbie Williams. Club FM 100.4. can I promise? në klubin e mëqesit me ishdanshur Më bas mirë i të ke ardhur prap mm. Robi E meriton të vil Po pra Mirëmëngjes. mëgjes Mirëmëngjes Blendi mirëmëngjes mëgjes Altini Mirë mëgjes Lori Mirë mëgjes të gjithë në kanë ardhur disa përgjigje në lidhje me censurën, po jepieri... janë të pasakta, gjithsesi un po i kam. Okej, Nuk e gjen dot censurën Altinit apo jo, se janë. Jo, që ta kem parasysh dhe mos dërgojnë më të njëjtën përgjigje. Mm -hmm. Jepi. Gladiatorësh. Jo. Epokale e drejt, jo. për jetë a vdekje, mhm. kjo është shumë jo. gjatë, e pashmangshme. Jo. E përgjakshme, no. vdekje prurse. Jo. Kryeneçe. Jo. Paksim bërthamore. Jo. Asnjëra prej këtyre. Ta gjejmë një që jemi brenda kur dy kundërshtar të vjetër përballen kok me kok. Konflikti është një luftë. Jo, pra. <laughs> Jo, pra, jo. 0-6-19-20-7-22 Dhe nuk asë si tjetë ka që gjatë po Për jetë avdekje është shumë e gjatë është vetëm një fjalë që mungon Nuk mungon një, një frazë tërë Po mirë A jo, më dhe okay. nduar që Se ka ardhur kjo uh, Se mm, nësash ka ardhur mm, mm, shumë mm, herë mm, Për jetë mm. avdekje mm, Por jo mm, mm, mm, mm, mm, mm. E dëgjojmë edhe një herë tjetër. Kujdes. Tereri, të vjetër përballen kokë më kokë. Konflikti është një luftë. Konflikti është një luftë. Pip. E till. Kush e gjen e gjen, kush e gjen e dërgon tek 069 2070222. Luis Fonsi de Dien ki tani me Despacito në Club e Femrën 104. Është ora 8:37 minuta për jashtë një diell. që shtu themi. Mirëmëngjes. Klubi i Sí, Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome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 Que las olas griten, ay bendito.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 Ok? Ok. është pak i komplikuar se ka. Ai komplikuar është. <laughs> Ka më shumë se një. 069 20 70 222 069 20 70 222 Në thoni pra se qëfar të gjuham në atë klip E ke jeri, ja ashme? Ai duket i duke që për po e thot diçka. <laughs> Çfarë po të në 0, 20, e se Okej Në rregull. <laughs> Këthejmë bas pak në kryu në mqesit Ani është 5 seconds of summer girl stock boys Me më që të gjithë dhe jeri me Krab FM në një kader Blendi me jeri me më tini në that you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 për ditën e sotme edhe një herë njoftoheni ju që s'keni bërë ende një update apo një përditësim të Windows-it. Sistemi tuaj operativ kujdes nga këto sulmat. Viruset sepse mm. wanna cry mund të wanna come for you. Kujdes. 069 20 70 222 numri i telefonit për lojën tonë të censurës. Mhm. Mm Kemi këtë lojë midhasur e cila është bërë është bër shumë e vështirë për shumë prej jush sepse keni qysh nga dita e premte që mundoheni. Për të na kemi dhënë një kontroll të plot mjekësor edhe dy shishe, po. Do të gjeni fjalën që Altini ka fshirë në këtë klip. Kur dy kundërshtar të vjetër përballen kok me kok. Konflikti është një luftë. Luftë epike. Jo, mbres E jashtë zakonshme, jo. e pamëshirshme. mëshirëshme jo. jo. E brendshme civile, no, no, luft no. demash Jo Jo bra Ndërkohë kemi edhe këtë tingull misterioz. Po kërkojmë që të gjejmë se çfarë po të dëgjojmë. Okej, Jeri. Okej. Mos jep gjë Jeri. 0-6-9-20-7-12-2 Wow Shumë i bukur <laughs> Bajnë qik veten ti Mos i të gjitha A më ka është është i bukur Okej, okay, okej okay. Dakord Atere Sot mi ishtë dashur Do të vinë në Shqipëri Hojt Brian Yi Hojt Brian Yi Vjen sot në Shqipëri mhm. Hojt Brian Yi Pidja qërë pozicionin banë është një Amerikan pra Që vjen për të dhe në fund dhe krizës politike patetike shqiptare. Dhe dhe ne duam të dim se cili është pozicioni i ti punës në çfarë Mhm. Mm se tagri pra vjen ai këtu. 0692070222 0692070222 çfarë bëret mendin? Jo. Mos e vrit më fare. Se ka një çuditshëm. Ëm e ka Origjina e tij është aziatike, nga sa duket. Kuptova. Ai Hoyt Brian Yi. Y E E. Mhm. Yi. Tani është pothuajse 8:55 minuta. E ju jeni pothuajse me radion Klavë Fem në 100.5, është në fakt 100.4. Është kështu era. E jam të këngën e radhës, është nga Maroon 5. Është pak e ftohtë. Është e mirë. Bam, bam, bam. Mirë mëngjes. I don't understand why you're so cold to me with every breath you breathe I see there's something going on I don't understand why you're so cold Are we taking time or time out? I can't take the in between Asking me for space here in my house you know how to fuck with me, acting like we're not together. After everything that we've been through, sleeping up under the covers. How am I so far away from you, distant? When we're kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? for? If you wanna leave, just leave. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. Ooh. When we're kissing, yeah. it feels so different. Yeah Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. Never thought that you was like this. I took the tag off a Major Price. priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you trying to cut me off like a light switch. Trying to stay in our Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on the four letter word, but the four letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro. where your heart used to be, you go dig every day. I spit the fuck out to the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you spanked? Baby, tell me how did you get so cold? 9:05 minuta në këtë moment ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e Club TV. Mirëmëngjes i jeri. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur miq. Ne ju përshëndesim dhe ju urojmë ditë fantastike. Është hën data 15. Trafiki i madh na kanë thënë deri tani për uh, shumë prej jush, por kam përshtypjen më e keqja ka kaluar. Vajti nën. Presim. Mhm. Mm Kush ka arritur deri tani? Mhm. Mm na na na na na na na na na na mhm kemi ndo një fituas Jeri mm, Jo, ende Ende mm -hmm. Por kam përpjekje për censurën e altinit Mo Nërko për tingullin një serios Akoma një përgjigje Akoma asë një përgjigje mm -hmm. Akoma asë një përgjigje E sakt <laughs> Nërko për censurën më thonë luft mbjetese E ashpër, e pandalur Për jetë avdekje të Individuale, gjakatare, e jo. pashmangshme E gjatë, e hershme, armisore E e hershme, armisore Titan është decizive e hapur. Okej, okay, shumë ja. përgjigje por jo të sakta në lidhje me lojën e censurës. Kurse ky është tingulli misterioz për sot. Çfarë po dëgjojmë këtu? Çfarë ka aty pra? Çfarë po dëgjojmë? Çfarë na dëgjojmë veshët? 0 6 9 27 2 0 6 9 27 2 0-6-19-20-7-10-22 Papa i Romës Ka vizituar Këtë vend Gjatë uh, Së shtunës mhm. Fundi avën që kaloj Kua kanë pritur 500.000 njerës Oh. Njeri. Do të shikosh se si duket kur janë 500.000 njerëz në një shesh. Do të presësh pak. Dakor. Kur të kemi përgjigjen e saktë. Po. se ku u prit Papa? Kështu është pyetja për ju 0692070222 të shtunën pra. Mhm. Mm ku u prit? Nga shumë shumë shumë bes besimtar. Sipas raportimeve me media ishin uh, rreth 500.000 njerëz që e pritën Papën Franceskun në këtë vend ku ai bëri vizitën, na shkruani se ku ishte. 069 2070222 kthehem pas pak më qesit tani muzik mish dashur nga Red Hot Chili Peppers që quhet The Zephyr Song e djem tani në Club FM në 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Valle dhe Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Yes sir. Mm -mm. Nicolas Sand, miq dashur. Mm. Nicolas Sand ishte njeriu i cili kishte si qëllim ti jepte planetit një drejtim tjetër përmes LSD-s. Jo këti lumë, se kanë si goxha për parim Ky është Nicolas Sand në këtë fotografi këtu, i cili vdiq nga një atak kardiak në datën 24 prill në Kaliforni, në moshën 75 vjeçare, por Nicolas Sand ishte i biri i një kimisti nga Bashkimi Sovjetik, i cili ishte gjithashtu edhe një spiun. Po, edhe pjesëmarrës në ato që quaj projekti Manhattan. Edhe ky në vitin 1964 Në atë kohë LSD-ja, mm. droga një orë ndryshe si acid Pra një drogë psikodelike mi shtashur e cila të ndryshon gjithë ska Në perspektivën e gjërave që shë dhe përjeton ishte, ishte për të hera e parë Dhe në të ko mm. Kura i bëri dozën e parë Tam. A i një zë që i thoshte Se puna e ti në planet ishte që ta këthen të botën vërdal Për mes psikodelikve Edhe kështu Mendosi Nikola Sen që të bëjë gjithashtu kimist si janti mm -hmm. Dhe në jetën e ti ka produar 120 milion doza oh. Wow, LSD-je Si që ka quajtur njëri nga oficerët e antidrogës A <laughs> i ishte një ikon, thon ata, Në botën e drograve të pa të palishme Këtu, Nikola Sand A i bëri një drogë që quaj Orange Sunshine. Mm. mm. Në vitet 60 ishte ajo që si thuaj marka e tij. E ka përbashkë me Timothy Leary po. dhe ishte LSD-ja më e mirë që mund sipas. Ky fut kimis vetëm për të prodhuar po, drogën. Vetëm për të prodhuar drogën, po. Ëm ehm, ai droga që prodhonte ky, shpërndai përmes një grupi që quhej ë uh, Vllazëria e dashurisë së përjetshme, The mm. Brotherhood mm. of Eternal Love. Mm. Ishte emri i grupit. Dhe Sandy, Nicholas Sandy u b alkimisti i kësaj kishe pra të drejtuar nga Timothy Leary. Ëh ehm, uh, po, që quhej Liga e zbulimit shpirtëror. Ata kërkonin vetëm që të sillnin dashuri dhe paqe në botë. E gjitha thonin ata, mendonim ne do të ndodhte përmes LSD-s. Nëse njerëzit provonin drogën, mm -hmm. njerëzit fillonin përqafoheshin, puthëshin me njëri tjetrin. Sa zjaste? Ai sa zjaste po? A sa zjaste? Dërgoj që policia i ndiqte. Ta mundoheshin që ndryshonin botën për mirë, mundoheshin që ta i falni dashuri në shkëmbim. Po, po. Gjithsesi, mbasi u ndoj nga policia për shumë vjet, send u kap, u fut në burg, edhe doli nga burgu në vitin 2001, plot me dashuri. Po. Po. Shumë gjëna. Plot me dashuri, tani ka vdekur. Po nice. 4 140 milion doza. Wow. 140 milion doza. Ja ka dal. Ja ka dal, thosh. Shumë dashuri në botë. Kthehemi pas pankluinë e mëngjesit, tani është ora 9:00, pothuajse 15 minuta. mëngjesit në valet e Club FM në 104. Edhe në ekranin e Club TV-s. Edhe në ekranin e Club TV-s. Ti ri ri ri ri Më kanë thënë maca. Ai nuk e di. Po nuk është saktë. Të gjithë kur un them është e bukur. Sepse ju pëlqen maca tjetër. Po mua më m'pëlqej, po jo vetëm macet. Fëmi që qajin është një mesazh tjetër, papagall që imiton. Por jo. Dhe ti atë çikun e ngatruar se kaq. Por jo do thosh edhe unë Por jo, <laughs> është e saktë, por jo. Mm, mm, mm, Nuk është një mance? Jo. As nuk është një papagall, edhe nuk është një fëmijë. Njeriu. Mm. Doni ta dëgjoni edhe një herë? Ai dikujt është, po ah. jo njeriu. Kujdes, ja ku e keni. Zot. bra. Çfarë po dëgjojmë në këtë klip është pyetja për ju? Çfarë po dëgjojmë? Ai duket sigurisht sot diçka po. Diska ja thot për Tash do të gjuhatë. 0 6 1 9 10 0-6-1-9-10-70-2-2-2 0 mendoj Po, shikojnë të këtë... Felix Bilanin, um, tan. Fotografi pra. Mhm. I cili kishte nxjerrë në Facebookun e tij një foto të ujkut të Cerrikut në Duket. <laughs> Po i është. Gjatë protestës së PD-s, ujku ka lyer kokën me blu, ka bërë edhe ato. Po, po e nuk e kisha këtu. Okej, okay, mirë, një gjë. Po Felixit ja kanë marr foton e ujkut. Edhe kush e ka përdorur? Edhe kanë vendosur në gazet. Si gjithman Është tek uh, faqja e parë ditës. Profili ujkut si për thënë që Këta ishin njerëzit e PD-ja, thënë. e kupton se ujku është personazh shumë thënë, dhe e kanë përdorur. Vetëm që ja kanë marr Felixin, Felixi është mërzitur për një gjë tjetër. Se e, po sikon tek fotoja që ka vendosur ai online, mm -hmm. ka vënë me Photoshop tek faqja e ujkut ka vënë foto by Felix Bilani. Pa. Po. po. Mund të faqe. mund të faqe, që në gazetë është shirë, me Photoshop. <laughs> Normal. Ti do të shfotoja ime, që më un dua ti Ta ruaj autorsin se kemi folur për autorsin, e kupton? Autorsin, e don foton se për shembull kur një gazet të merr dhe të përdor foton në faqe të parë zakonisht paguan. Po, po edhe çmimin e vendos e negocioni bash. Ka për shembull mm. fotografi që janë shitur për 7 milionë, 7000 dollar, ka që janë shitur për 17000 dollar, ka që janë shitur për 23000 dollar. Është një çmim që vendoset, por me kompromis. Do po. po. Në bazë zotë ja. Për 500 ose për 600 për shembull. Një të vogël kështu që të blejë Felixi në një objektiv të ri për aparatin apo në një palësyse të mira se vjen vera? Po jo, jo, e ka <laughs> <laughs> e ka bërë po e ka marrë vale. Ska po pse më 2 sekonda e pja çunave aty fa fa fa. U rregullua. Kështu që herës tjetër kur ta nxjesh foton retushuar komplet, ku <laughs> jam brapa brapa këtij bloku të nxjesh një foto që kam bërë unë. Kthe na tras nuk ta marrin dot. Ose të bësh një kryq kështu. Po si shkon asgjë. Imagjinoj. Wow. Tani muzik në klubin e mqesit Offenbach Nënte 24 minuta Po të bajse nënte 25 Mirë mëngjes nga Radio Klab FM Tashi Po Lori. Jo, re, Lori. Re për këtë Republikën e Re do kisha ca pyetje. Urdhëro, mm. patjetër Lori. Ku të drejton Mua. Po Lori, po. <laughs> Republikë e Re është qeveria teknike apo është apo është Republika e Bashës e ke fjalën? Po po. Republika e Bashës, Pyetje tjetër? e <laughs> kuptova. Republika e Re është një një term metaforik pra për një fillim të ri. Është si puna e rilindjes, po ku i hamne më këtë? Po, pak a shumë. Jo do rilindi, më njësoj. Është një farë rilindje me duar të pastra. Po, duar pa rilindje. Dhe është Republika e Re. Republika e Re. Ka qenë Republika Shqipëria e Re? Jo, ajo më falë që ekspozita Shqipëria e Re. Po, Shqipëria e Re, do duhet një njësën tjetër, katër vjeçarin tjetër. Shqipëria e Re. Gënjemi. Ne, ne, nuk e di, Lori, do të pjesim. Po gjithsesi. Tani tjetër ke Lori. Tani mund ta lëm këtë? Ju lutem. Po, mund po. mund mos ta mos e politizojmë më tepër. Le të shkojmë në një tjetër hyni të gjithë këngë nga ana tjetër. Sallonin, oh, oh. sa e kemi bërë gati. U. Kam gjithëherë se skam çelsin. Okej. Okej. Kaloni këthe, kaloni këthe, kaloni këthe, kaloni këthe. Ja. U hap. Tani pyetja për ju është kë kam parun? në klubin e mëqesit në valet e klubeve FM në 104 Sepse unë kë kam parë E kam parë dhe e kam parë Të njësën me pyqen e parë është mashkull Një sekund njerës, të kam arë zilën Oh, që nga mashkull jeri, që nga mashkull. Wow. Wow. Është mbi 30 vjeç. Të lumë tjeri është mbi 30 vjetës Wow Meret me politik Wow Jo, jo, ka këtu A i nuk meret me politik është gazetar po. <laughs> E jo, nuk meret me gazetari as Mos Pare është artist Bravo Të lumë të lorin Këngëtar Wow Bilbil Gjuzar <laughs> Wow Lori ka qëtër miqtashur është një artist këngëtar që unë kam parë në bitë Uh... Nëse ju e gjeni, të emrin emri në 069 207 222 069 222 Lori po të shë A shkodran? rëm? Uh, është uh, a shkodë rëm? A shkodë rëm? A A shkodë rëm? A A shkodë rëm? di të thëj. Jo. Jo. <laughs> Me origjinë Me origjinë mund të jetë. Me origjinë mund të jetë, por nuk jam i sigurt. Por uh, por njëfësi Tiranë, kështu që do ta quaj të gabuar Lori. Ja, kuptoj. Njëfësi Tiranë. Njëfësi Tiranë. Po. Mund të jetë me nga nga po, Shkodra. Nga Shku, nga nga mbiemri Nushto, nga familja. Pa i vetë është shumë Tiranë. Dhe është këngëtar. <laughs> <laughs> Është sakt. Është Brum. Të lumt Jeri. Është i gjatë. Nuk është i shkurtër, por nuk është i gjatë. Po, nuk po them 2 metra. Jo, jo. jo. <laughs> I gjatë shuhet, nëse është mbi 1.60 opse një mbi 160 çu gjitha. Po, po them 161 çu di gjat. Po po them nuk është as. Dakor, mirë. Okej. Nuk është i shkurtër. Hajde, <laughs> them, morëm me zorat. Po vetëm kur e takon atë, ama ai i gjatë, nuk themi ai i gjatë, nuk themi për të. Ë, do ketë një koncert së shpejti? E gjetë. Nuk është e gjetë. E fillon emër me I fillon emri me Tani i gjatë është ai, nuk është i shkurtër. Nuk fillon të gjatë, ai është i shkurtër, unë e thash fillim, ai nuk është i shkurtër sigurisht. As mesatar. Po Roman nuk është i gjatë. Por nuk nuk është domethënë karakteristikë, për shembull, Romir Zalla thua është i gjatë. Ë, Edi Ramon thua është i gjatë. Tani unë kur them i gjatë është se po mhm. merrja pa kohë për ta menduar. Po bra, vërtet mirë, mendoj se u gjet. Mhm. Një koncert vjen shumë shpejt. Është sot. Sot pra? Po. Shumë shpejt, sot. Shumë shpejt. Pas pak. Ne në Club e Fem në 104. Atë kam pa unë. Fillon emri me E. Pa. Bravo, jo. Dëmbi emri. Find it on my own. Cause this I can go. I'm standing still nothing in my way. Letting me go so I can find myself again. I need that. There's a life I always knew, but now.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 midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club Fem në 104. Dhe tani, ai ai ai a e dini se? Dini se. Dhe tani, ai dini se me jeri në klubin e mëngjesit. Surprizojnë studiuesit, pozicioni i gjumit përcakton ëndrat që do të shihni. Fjetja në anën e majtë, Si pas një studimit të bërë nga Universiteti Juzun Qyjëll, ataj që flenë në anën e majtë shikoj më shumë mëndra të këshia si sa njerëzi që flenë në anën e tjafë. Në studimin e realizuar nga doktor Mehmet Yücel Agergun u përfshin 60 persona të shëndetshëm fizikisht dhe mendërisht. Ata zbuluan se persona që flini në anën e majtë shikonin më shumë mangë thej gjatë natës. Si pas kësaj teorie, fjetja në gjdo anë shkakton një disbalans, por anë e majtë shfaq më shumë emocione dhe ndjenja pasiv sigurie dhe ju do të shihni ëndra të këqija. Fjetja përmbys. Si pas një studimi të fundit të kryer nga Dr. Kelvin Kai Chi Yu të Universiteti Shu Yang të Hong Kongut ku përfshin 670 të rritur, njerëzit që flinin barkas shikonin ëndra pozitive dhe më emocionale. Fjetja përmbys shkakton një rreze të gjerë ëndrash pozitive. Të zakonshme janë edhe ëndrat që kanë lidhje me dashurinë, takimet me personat e famshëm, deri tek ëndrat erotike. Megjithatë, fjetja përmbys është shumë e rrallë sepse njerëzit zakonisht flenë në anën e djathtë ose me kuriz. Fjetja me kuriz Shpesh njerëzit që flenë me kuriz e vendosin kokën bi në në kres në një kënd të pare haqëm dhe si rjedhoj ata gërhasin më shumë. Gjithashtu, ata që flenë me kuriz lëvizin më shumë, pra ndaje dhe ëndrët që shikojnë, janë shpesh të nga të ruara dhe të paparashikueshme. Tani që e dini se cilat pozicion e gjumi indikojnë në ëndrët që shihni, dryshoni gjërat duke zjedur një pozicion të ri për të fjetur. This is Club FM 100.4 Can I sit next to you? Can you sit next to me? Get the stars out your eyes. Come and bring them to me. I've been so long. It's just that I've been down so long. I gotta give me my Well, can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I walk to Memphis alone, cause you do it for me. I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are in the inside. Concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits we took, all the stitches we got. Can I sit next to you? A, e bugur, e bugur mm. Pra Jeri E Emra fitu e sish për të dhe kemi Pa tjetër Për Elton Dedon Që kështë e parë Yes, sir është Diana e parë I mbaron numri me 836 Ka fituar një durat nga Electronic Line mm -hmm. Nërko papa ka qënë në Portugali Më ka thënë Sunila e parë I mbaron numri me 508 Fiton 2 bileta për në Cineplex I lumt. Ndërkohë kanë përgjigje në lidhje me tingullin misterioz dhe me censurën, për jo të saktë. I kanë marrë macet me ah. radhë, macet në sezonin e çiftimit. Jo, jo jo jo, jo, jo, jo, kanë vlosur fare. Jo. Nuk është as loja Tomcat. Jo, loja për fëmijë, macet që imiton, jo, as Tomcat. Këllysh të paralindur, as pulbard, as papagall. Asnjëra prej këtyre. Pasë qëlluar shkëm garnitë dhe është herë Nërko për censurën altini më thonë luft mbjetese, luft jo, jo, totale, jo, e me një hershme, jo, e vërtet, jo. titanësh Luft nervash, e ashpër, no. e përshmangshme, e vërtet, për jetë avdekje vazhdanë Ja jo. Kur duhet kundrështar të vjetër për balen më kok Konflikti është një luft Ja jo, Ja mm. Ja Konflikti është një luft Pip Çfarë? Dhe thash si? nuk ka dy fjalë, është vetëm një fjalë. Jo, është një. Po. Atëherë për një moment do t'ju vë edhe nga ana tjetër të tingullin ton misterioz më dashur për ditën e sotme, çfarë po dëgjojmë këtu? Zero 69207222 për ata që i gjejnë. Çfarë kemi premtuar për këtë ieri? Sot e japim. Ne japim një orë. Okej. Okay. Për atë që do të gjej tingullin misterioz, do të ketë një orë nga primi i Moshës. Vetëm ta gjeni çfarë po dëgjojmë. Nuk është një mace, mm -mm. as dy. Ska lidhje. Nuk janë mace ata. Se macet nuk bëjnë kështu. Jo, dhe nuk janë mace në në kavull. Të ndezura. <laughs> Jo. të Jo. 069 20 70 222 069 20 70 222. Ne largohemi tani shkojmë tek muzika më zgjashur kur kthehemi kemi më shumë këtu në klubin e mëngjesit në valët e klubeve fem në 104. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Klubi fem. mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mirë mm, Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Tani është koha që jeri na japi emra fituesi të fundit. Jeri bëj këto punë shpis, çka kanë mbetur? Ditës mm -hmm. është eri e para, i mbaron numri me 004, ka fituar dy shishe nga kantina e Gjergj Kastrio Skënderbeu në Durrës, ndërkohë për censurën tënde, mm -hmm. për, më fal, për tingullin misterioz. Uh, më kanë thënë pinguin dhe macet vazhdojnë, janë në krye të listës, por nuk kemi një përgjigje të saktë. Edhe e njëta situatë është edhe për censurën e Altinit. Nuk e kanë gjetur pranë. Ah. Ju mbetet. Mm, mbeten. Mbeten, mbeten, mbeten, mbeten, mbeten, mbeten. Ishte një kisha më më thon këto, më thënë gjithmonë në fund sa mm. Barsaleta me Bionde për treguar edhe po dëgjojmë pak më herët që ti ke vendosur po? Tam. Po. Do bësh Bionde. Patjetër. Okej. Okay. Nga jashtë, nga brenda. Shumë. Sepse ishte <laughs> ishte një ditë uh, kemi një çunë këtu që ka emrin Bobi, i mhm. cili shkon edhe uh, ulet pranë një bjondje në një bar. Dhe mhm. ora është 10 pa 1 minutë kur ulën atje. Ç'kemi, ç'kemi dhe në moment fillojnë edhe lajmet orës 10, tregon ah. se si njëri kishte hipur në një vinç. Edhe kërcënon se do hidhej. Edhe Bobi thotë, e di thotë, unë e di thotë se ai ka për të hedh. Thot kjo, jo, s'ka për të hedh. Mm. Jo, ka për të hedh, thot kjo. Jo, s'ka për të hedh. E vëmë mbas, e vëmë. 20000 lek, 20000 lek. 20000 lek Bobi, 20000 lek Bjondja. <laughs> Kur ai tipi që ishte në vinç me kokë hol. Ah. Në atë moment që unë dhe keqë dhe i tha shikoj tha se unë në fakt isha pa lajm dhe i tha para i ore dhe e mm. dija që do hidhej. Mm. Se... Jo, ja, dhe unë kisha parë tha kjo. ose më mori mendoj që do hidhej prap. <laughs> Që do hidhej prap. Pasaj herë ndoshta jo, ndrremeni. Pao. Kjo një, edhe kam në këtë tjetër, kjo është e po. fundit për sot se skemi më kohë. Okej. Po është një ventriloquist i cili është duke treguar barsaleta me bjonde. Mhm. Kamera është ventriloquistin ka kukullën, cilës që ja lëviz gojën, vetë bën vetë zërin dhe kukulla është duke tallur bjondet, në përgjithësi kur një bjonde. Mhm. Çohen këm është në mes të sallës dhe thot, ose thri i thot. Po, Mjaft me këto barsaleta se na mërzitët, na lodhët ta. To stereotipe tuaja tha. A ti çfarë bën kjo on për krahas si mua? Pse do të ka lidhje ngjyra e flokëve? Ne nuk jemi njerëz si gjithë tjerët? Po kshu është se janë burra si puna jote, që thon fjalë si puna këtyre, që na bëjnë grava se si puna ime që mos kemi gjithë shanset e barabarta, jetë, po diskriminohemi jo bjonde, jo kshu jo ashtu. Mi tha, turp të të vi. Edhe ky ventriloquisti një moment e padme, ajo e kishte shumë seriozisht, e kishte drejt. Mhm. Ai u skuq edhe filloi. Shikoj sa im falsa unë i tha. Jo për ti tha se kam me ty tha, e kam me atë kukullën tha. <laughs> Ti mos u përzi fare me. Nuk të fola. Kështu që. Ikim. Uri me zemër. Uri me ty <laughs> zemër. Ne largohemi tani, kthehemi nesër në grupin e mëngjesit Kelly on jo the way down on we go. 9 Orgesa 57. është duke ardhur me dashur Music Box, është programi i radhës në Radio Club FM. Ju falim, kalofsh e bukur. Ditë mbar. I'm as calm as we all, go down. Yeah, but for the fall, ooh, my heart, do you dare to look me right in the eyes? Yeah. Oh, cause they be run you down, down to the dark. Yeah, Sunday.